Եթերում օրացույցն է։ Այսօր հունիսի 20-ն է, տարվա 171-րդ օրը։ Այսօրը պատմության մեջ 451 թվականին տեղի ունեցավ կատալաունյան դաշտերի ճակատամարտը։ Ճակատամարտում արևմտյան հռոմեական գայսրության եւ Թուլուզի թագավորության միացյալ բանակը հռոմեացի զորավար Աետիոսի հրամանատարությամբ կանգնեցրեց Գալիա ներխուժած հոների եւ գերմանական բարբարոսական ցեղերի զորքերը Աթիլլայի գլխավորությամբ։ 1863 թվականին Արևմտյան Վիրջինիան դարձավ Միացյալ Նահանգների 35-րդ նահանգը։ այսօր ծնվել են 1819 թվականին ֆրանսիացի երգահան եւ թավջութակահար Ժակ Օֆենբախը։ Նա նաեւ ֆրանսիական օպերետ ժանրի ստեղծողներից մեկն է։ 1877 թվականի այսօրն է ծնվել հայ բանաստեղծ, արձակագիր, թարգմանիչ ու հասարակական գործիչ Արշակ Աթայանը։ 1915 թվականի հունիսի 20-ին է ծնվել հայ գրող Գուրգեն Բորյանը։ Երկու տարի անց 1917 թվականին նույն օրն է ծնվել հայ մեկ այլ գրող Անահիտ Սահինյանը։ 1923 թվականին է ծնվել մանրադիտակային քանդակների ու փորագրությունների վարպետ, երաժիշտ Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր գործիչ Էդուարդ Տերղազարյանը։ 1942 թվականի այսօրն է ծնվել հայ ֆուտբոլիստ Էդուարդ Մարկարովը։ Այսօրը տոնում են Փախսականների համաշխարհային օրը։ ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեան 2000 թվականի դեկտեմբերի 4-ին ընդունել է որոշում հունիսի 20-ը Փախսականների համաշխարհային օր ճանաչելու մասին աշխարհում փախսականների մասին իրազեկվածության բարձրացման նպատակով։ Ամեն տարի հունիսի 20-ին ՄԱԿ-ը եւ կառույցի փախստականների հարցերով Գերագույն հանձնակատարի գրասենյակը աշխարհի անթիվ քաղաքացիական խմբավորումների հետ մեկտեղ իրականացնում են փախստականների համաշխարհային օրվա միջոցառումներ։ Նպատակն է հանրության ուշադրությունը հրավիրելու միլիոնավոր փախստականների եւ ամբողջ աշխարհում տեղահանված անձանց հիմնախնդիրների վրա։ Այդ մարդիկ ստիպված են եղել պատերազմի հակամարտության եւ հալածանքի պատճառով փախչել իրենց տներից։ Ամենամյա հիշատակի միջոցառումը նշվում է ավելի քան 100 երկրներում։ Այն նշում են պետական պաշտոնյաները, մարդասիրական օգնության աշխատողները, հայտնի մարդիկ, քաղաքացիական անձինք եւ բռնի տեղահանվածները։ Այսօր հունիսի 20-ն է, տարվա ավարտին մնաց 194 օր։